Badu guai, haste zumai, tafea hunek basterak minbeatzen dutiala. Inspekzio akademiak ez du derogazionaik ebanahi izan, hiu eta laurteko hauren eskolatzeko, klase bak hotxadan eskoletan. Hunen ondorioa izanen dela goizedo behan terikipietako eskolen zeratzia, hoi uste du berik imuntatu den alkartiak. Euskal Herri eta Biarnoko hogeita lau eskolen artian alkarte bat muntatu die, akademiai gibel eginazteko eta hurren juiteko prest dia ebai. Hauzitegi administratiboala jamanen beitie afea hau ondoko egunetan. Adarp hiutan hoita lau alkarteko lehendakaia Bernard Gero. Nous engageons nos efforts dans une autre forme, c'est-à-dire que nous allons transmettre tout cela tribunal administratif. Eh, beste indar bat eman nahi dugu guai, hausitegi administratibo junez. Hortako, bermatuko gia, Marseillako Akademiako Eskolek jamandien borrukan. Zazpi urte jaindu afiak eta igan apilaen hamazortzian erabakia izan da, estatu kuntselian igan onduan eta jabazidie. Hoi ez du entzun departamentu juntako Akademiako Inspekzioko zuzendaiaka. directeur académique euh, des services de l'éducation nationale, euh, a perdu, c'est écrit en toutes lettres, et ils ont été condamnés. Hortan, Bermatuko euh, donc on va s'appuyer sur ces faits. dossier, Dosia, ondoko egunetan auzitegi administratiboan pausatuko da eta Marseillako ekole territoire alkartiae juntatzen da aderp hiutan hoita lau alkartiae.